Yine pazarlardan bir pazar akşamı yine karşınızdayız. 18 ee, Haziran 2017 saatlerimiz 21.02'yi gösteriyor. Ee, Bob Dylan'ın yarım yüzyılı aşan müzik serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programının 86. haftasıyla karşınızdayız. Ben Altuğ Güzeldere merhaba. Ben Mahir Ilgaz. İyi akşamlar. Ben de Güven Güzeldere merhaba. iyi akşamlar. Evet, geçen hafta ben bir ses kısıklığı yaşadığım için e, katılamamıştım programa. Güven ve Mahir yapmışlardı. E, Bob Dylan'ın Blood on the Tracks isimli albümünün e, geçen hafta ikinci e, bölümünü dinledik. ikinci haftasıydı. Bu haftada herhalde bu albümü dinleyip tamamı erdiriyor olacağız. Hedefimiz o. E, nitekim Blood on the Tracks'in son bölümünde uzun parçalar var. E, belki bir iki yorum, arada seçtiğimiz bir iki yorumu veya alternatif kaydı atlamak durumunda kalabiliriz. Ama albümü bence bitiririz diye düşünüyorum bu hafta. Eee hakikaten güzel de parçalar var. Ee, zaten Blood on Tracks baştan sona çok güzel bir albüm ama epey artık e, kanona girmiş parçalar var. Ee, belki çok konuşmadan bunlardan bir tanesini patlatıp daha sonra e, söyleyeceklerimize girelim mi? Var mıydı ekleyeceğimiz bir şeyler? Yok bence de iyi fikir. Albümün 10 şarkısı var. Son 2 haftadır ilk 6'yı çalmıştık. Şimdi o zaman e, galiba bu albümün en uzun parçası, e, yedinci parça Lily, Rosemary and the Jack of Hearts'ı dinleyelim. except for the drilling in the wall, The curfew had been lifted and the gambling wheel shut down. Anyone with any sense had already left town. He was standing in the doorway, looking like the jack of hearts. He moved across the mirrored room, sitting up for everyone, he said. Then everyone commenced to do what they were doing before he turned their heads. Then he walked up to a stranger and he asked him with a grin, Could you kindly tell me, friend, what time the show begins? Then he moved into the corner, face down like the jack of hearts. Backstage, the girls were playing five cards, stood by the stairs. Lily had two queens, she was hoping for a third to match her pair. Outside the streets were filling up, the window was open wide. The gentle breeze was blowing, you could feel it from inside. Lily called another bet and drew up the jack of hearts. Big Jim was no one's fool, he owned the town's only diamond mine. usual entrance, looking so dandy and so fine. With his bodyguards and silver cane in every herring place, he took whatever he wanted to and he laid it all to waste. But his bodyguards and silver cane were no match for the jack of hearts. Rosemary combed her hair and took a cabbage into slipped in through the side door, looking like a queen without a crown. She fluttered her false eyelashes and whispered in his ear, Sorry, darling, that I'm late, but he didn't seem to hear. He was staring into space over at the Jack of Hearts. I know I've seen that face somewhere. Big Jim was thinking to himself. score a picture upon somebody's shelf. But then the crowd began to stamp their feet and the house lights did dim. And in the darkness of the room there was only Jim and him staring at the butterfly who just drew the jack of hearts. Lily was a princess, she was fair skinned and precious as a child. did whatever she had to do. She had that sudden flash every time she smiled. She had come away from a broken home and lots of strange affairs. With men in every walk of life, which took her everywhere. But she never met anyone quite like the Jacobites. of The hanging judge came in, unnoticed and was being whined and dined. drilling in the wall kept up, but no one seemed to pay it any mind. It was known all around that Lily had Jim's ring, and nothing would ever come between Lily and the king. No, nothing ever would, except maybe the jack of hearts. Rosemary started drinking hard and seeing her reflection tired of the attention, tired of playing the role of Big Jim's wife. She had done a lot of bad things, even once tried suicide. Was looking to do just one good deed before she died. She was gazing to the future, riding on the jack of hearts. Lily took her dress off, Mary clock went out, she laughed at him. Well, I guess you must have known it would someday. Be careful not to touch the wall as a brand new coat of paint. I'm glad to see you're still alive, you looking like a saint. Down the hallway, footsteps were coming for the jack of hearts. The backstage manager was pacing all around by his chair. There's something funny going on, he said, I can just feel it in the air. He went to get the hanging judge, but the hanging judge was drunk. As the leading actor hurried by in the costume of a monk, there was no actor anywhere better than the jack of hearts. No one knew the circumstance, but they say that it happened pretty quick. The door to the dressing room burst open and a cold revolver clicked. And Big Jim was standing there, you couldn't say surprised. Rosemary right beside him, studying in her eyes. She was with Big Jim, but she was leaning to the jack of hearts. Two doors down, the boys finally made it through the wall. safe. It said they got off with quite a haul. In the darkness by the riverbed, they waited on the ground for one more member who had business back in town. For they couldn't go no further without the jack of hearts. The next day was hanging day. The Big Jim lay covered up, killed by a penknife in the back. And Rosemary on the gallows, she didn't even blink. The hanging judge was sober, he hadn't had a drink. The only person on the scene missing was the jack of hearts. The cabaret was empty now, a sign said closed for repair. Lily had already taken all of the dye out of her hair. She was thinking about her father, who she very rarely saw, thinking about Rosemary and thinking about the law. But most of all, she was thinking about the Jack of Hearts. Lily, Rosemary and Jack of Hearts e, Bob Dylan'ın 15. stüdyo albümü olan Blood on the Tracks'ten dinledik. E, bu, bu, uzun da bir parça 8 dakika 52 saniye. E, muhtemelen de bu albüm için Bob Dylan'ın yazmış olduğu ilk parça. Oldukça da western tarzı bir balat. Şarkının içinde de işte o salon denilen eski kovboy filmlerinden hatırlayacağınız e, barlar oradaki işte bir barda bulunabilecek e, barmen poker oynayanlar stripperlar vesaire e, karakterler cırt atıyor. E, bu şarkı hakkında eleştirmenler şey diyor. Belki de bu e, Bob Dylan'ın e, nispeten kısa bir süre önce e, yapmış olduğu ee, Pat Garrett and Billy the Kid hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda size bu albümü çalmıştık. Sam Peckinpah'ın yönettiği bir e, cowboy filmi. Bob Dylan orada hem filmin müziklerini yapmıştı hem de filmde ufak bir rol de vardı. E, belki de oradaki işte şey cowboy filmi setinde geçen haftalardan esinlenerek yazmış olabileceği bu şarkıyı da düşünmüyor. Olabilir. Zaten e, parça iki ayrı defa senaryolaştırılmış. E, filme dönüşmemiş daha sonra iki defada ama bu senaryolaştırılmalardan bir tanesinin arkasında da Bob Dylan var. Kendisi e, sipariş vermiş Jack of Artist'e bir senaryo. Belki de öyle bir e, filmlerle olan ta gençlik, ilk gençlik döneminden gelen e, aşk hikayesi burada az daha e, bir kurgu film olarak vücut buluyordu ama bir şekilde olmadı. E, ama hikayeye baktığımız zaman yani şarkıya baktığımız zaman birçok yönden ilginç hikayesi olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi hikayenin kendisi epey uzun bir parça 9 dakikalık neredeyse ve okuyunca sözleri insan hani sanki tutarlı, normalde Bob Dylan şarkılarında görmediğimiz cinsten kendi içinde tutarlı bir hikayeymiş izlemine ilk bakışta kapılabiliyor. Fakat e... Abi ne yaptın sen ya? Şimdi bir dakika me, me, <laughs> mefhumu muhalifinden bunun önemli beyanlar çıktı. E devam et sen. Evet dinliyorum. <laughs> Bu benim düşüncem. Yani ben Dylan'ın yani şarkılarındaki işte, e, evet. yani lirik ağırlığın şarkının e, bütün sözel bütünlüğünde değil de daha çok tek tek ifadelerde yer aldığını kişisel olarak düşünüyorum. Ona dayanarak bunu söyledim. Hı. E, Jack of Hearts bunun biraz daha işte Lily Rosemary'nin Jack of Hearts bunun biraz daha farklı e, bir yöne sanki Dylan gidiyormuş gibi gözüküyor ama bu sefer de e, şeyden şeye e, nedir e, beşlikten beşliğe giderken e, birdenbire konu değişebiliyor. Yine karakterler birbirine karışabiliyor. E, yine tam olarak neden bahsettiğini anlamak e, mümkün olmayabiliyor. Belki de bu yüzden Dylan bu kadar popüler yıllardan biri Çünkü her türlü komple teorisinden tutun da e, anlam arayan, haya, kendi hayatı da dahil her şeye anlam yüklemeye çalışan e, birçok hayranı var. Ama e, bence e, yani benim kişisel olarak en sevdiğim e, ilk 5 Bob Dylan parçasından bir tanesi onu da söyleyeyim. Öyle mi? Tabii. Ha, ama tabii o ilk 5 sırada kaç parça vardı? 50 tane vardır tahminen. Dylan söz konusu olduğu için hani. Azalmış ya. 2000 tane filan da onlar değil miydi? 2000 Dylan parçası var mı emin değilim. O genel ilk beş. Her neyse. Genel ilk beş. E, konuyu Hiç şöyle toparlayayım. E, parçayla ilgili <laughs> girerken iki ilginç şey var demiştik. Bu bir diğeri benim gözüme çarpan daha da fazla vardır da konserlerde sadece bugüne kadar bir defa canlı çalmış bu parçayı. E, Mayıs 25 1976'da ilk ve son defa icra etmiş canlı olarak. Hmm. Evet, ilginç. Ben o zaman izninizle bir sonraki şarkıya geçiyorum. Çünkü iki tane güzel cover var. İkisini de e, çalalım istiyorum vakit kalsın diye. E, Lily Rosemary and the Jack of Hearts'ı yani Kupa Valesi'ni de arkada bırakarak e, bir sonraki albümün 8. şarkısını dinleyelim. E, onu görürsem benden bir merhaba de diyor Bob Dylan. If you see her, say hello. see her say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring, is living there, I hear. Say for me that. Though things get kind of slow, she might think that I've forgotten her. Though to tell her it isn't so. We had a falling out like lovers often will. And to think of how she left that night, it still brings me a chill. And though our separation, it pierced me to the heart, she still lives inside of me. We've never been apart. close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. Oh, the bitter was on from the night I tried to make her stay. I see a lot of people as I make their rounds, and I hear her name here and there as I go from town to town. I'm getting sour. to find. Tell Bob Dylan'dan dinledik. Yine If You See Her Say Hello. Ee, bu birazcık sanki ta Bob Dylan'ın Free Will'ın günlerinde yapmış olduğu Girl From The North Country'yi e, akla getiren bir şarkı. Her ne kadar buradaki e, olayların geçtiği yer böyle bir e, soğuk iklim olmasa da e, onun yerine Fas, Fas'ın Tangier kasa, e, şehri olsa da yine de e, genel ton olarak e, sonu üzüntülü şekilde biten bir aşk hikayesi e, genel, genel bir benzerlik var. Bana göre de e, Don't Think Twice'in e, olgun versiyonu hmm. diyeyim. Öte yandan e, işte Dylan'ın hayatının herhangi bir döneminde aşk acısı yaşamışlar için yine bana göre iki tane böyle kalbini al kır yere parçalayarak üstünde yalın ayak yürü e, parçası var. Bir tanesi bu. Bir diğeri de Mama You Been On My Mind. E, bir, hiçbir stüdyo albümüne giremeyen. Evet. Bootleg günleri geldiğinde tekrar döneriz. Gerçi araya sıkıştırmıştık bir cover ama. E, öyle bir parça. Blood on the Track zaten öyle bir albüm genel olarak. E, güzel. ilk beşte yine. Bana göre bu parçada. Ya bir gün tamam, şu ama şarkının görmek ister, istiyorum. Yani. Yazacağım bir gün oturup. Yaz, evet. Pardon diyorum. Şarkının böyle e, acılı, aşk acılı bir şarkı olmasının bu on the Tracks'te de genellikle bu tür şarkılar olmasının Bob Dylan'ın tam bu sıralar işte eşiyle ayrılmış olmasıyla falan hiçbir alakası yok. Onu da söylemiştik. Bob Dylan e, kendisi böyle söylediği için. Değil mi Mahir? Ee, olabilir de olmayabilir de ben bilmiyorum açıkçası adam ne düşünüyordu. ee, şey olabilir belki hani e, biraz şarkı yazımında e, şarkıların kendisinden epey daha soğuk davranıyormuş gibi bir imajı var en azından öyle gözükmek istiyor veya gerçekten öyle bilmiyoruz. E, bu düşünceler kafasına gelmiş, temayı belirlemiş olabilir kendi yaşadığı, özel hayatında yaşadığı şeyler. Ama e, yaşarken ne kadar samimiyetle iç dünyasını <laughs> aktarıyordu ona hiçbir zaman emin olamayacağız. Yani biz atıp tutarız burada, o kadar. E, tamam, şimdi geçen hafta bu konuları konuşmuştuk. O haf e, bir de e, Nobel konuşmasından bahsetmiştik Dylan'ın. Geçen haftadan bu hafta ya gelirken ki e, 7 gün içinde bir başka olay daha oldu. Nobel konuşması ile ilgili e, başka gelişmeler e, ortaya çıktı. Fakat e, bunları konuşmadan önce isterseniz bir parça daha da çalalım. Böylece e, playlistimizde de biraz yol kat etmiş olalım. If You See Her Say Hello'nun e, bence en güzel yorumlarından bir tanesi. Ee, bir e, Leonard Cohen şarkısının da e, Hallelujah'nın da en iyi icrasını yaptığını düşündüğümüz Jeff Buckley söylüyor. see her, say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring, is living there, I hear. Say for me that I'm alright. Oh, new things come and go. She might think that I've forgotten her. But don't tell her it isn't so. No. We had a falling out, like lovers often will. But to think of how she left that night still gives me a chill and I know our separation, but it pierced me to the heart. She still lives on inside of me. We've never been apart. pizza for the kid who always has respected her for doing what she did. And I know it had to be that way. It was written in the cards, but the bitter taste still lingers on. It all came down so hard. Well, I meet a lot of people as I make the rounds. And I hear her name here and there as I go from town to town. And I've never gotten used to it. Just learned to turn it off. Well, either I'm too sensitive, or else I'm just getting soft. so fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time. Evet saatlerimiz 21.31 9.30 geçtik programımızın yarısını süresinde geçtik. 94.9 ee, frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Bob Dylan'ın müziğinin, edebiyatının izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programıyla karşınızdayız. Ee, Mahir Ilgaz, Güven Güzeldere ve ben ee, bu sefer de e, Jeff Buckley'den dinledik. If you see her, say hello. bir şey demeyeyim. <laughs> Anla, bana baktın ama manalı bir şekilde söyleyecek lafım yok. Adam söylemiş. Söylemiş. Evet. Ee, peki. Güzel de aslında söylemiş. Biz de bu şekilde aslında albümün 10 parçasının 8'ini bitirmiş. E, araya da bir cover sıkıştırmış olduk. Saatler 21.31'i gösterirken galiba playlistin sonuna gelebileceğiz. E, zamanlar değişirken e, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl e, programını Twitter sayfamızdan zamanlar değişirken ya da Dylan Altıra Açık Radyo etiketiyle takip edebileceğinizi de hatırlatayım bu arada. Evet, e, şimdi sırada aslında Nobel meselesinden biraz galiba konuşacaktık. Öyle demişti sanki ben abi parçaya girmeden önce değinmek ister misin kısaca? Evet konuşalım. Ee, şimdi geçen hafta anlatmaya pek vakit olmadı. Ee, bir e, sen bahsettiydin Nobel e, ödülü alan herkesin bir konuşma vermesi gerekiyormuş. Ee, parasını alabilmesi için e, Bob Dylan da epey bir gecikmeden sonra gidip canlı bir konuşma yapmak yerine kaydettiği bir konuşmayı yayınladı. Arkada da hatta böyle caz akorları falan çalan bir piyano ile beraber çok iyi bir hikayeci olduğunu e, ortaya koyan bir konuşma aslında 27 dakikalık. E, fakat konuşmayı ben biraz e, dikkatle dinleyince şöyle bir şey fark ettim. Konuşmanın 27 dakikasının ilk 23-24 dakikasında işte çocukken okuduğu ve çok etkilendiği ve aslında e, kendisinde e, o geleneğin bir e, işte ön safhalarında yer alan birisi gibi gördüğü açık olan üç romandan bahsediyor. Moby Dick, e, Garp cephesinde yeni bir şey yok ve Homer'in Odissesi yani neredeyse işte e, hani yüzde sekseni konuşmanın bu üç romanın özetine ayrılmış vaziyette. Ancak 24. dakikada e peki de yani bütün bunlar ne anlama geliyor diye bir cümle sarf ediyor. Ha diyoruz tamam şimdi kendi e, şarkılarından ya da bunların ne anlama geldiğinden bahsedecek. İşte ondan da şöyle bir, bir dakika kadar bahseder gibi yapıp tekrar bu romanlara geri dönüyor ve o şekilde konuşmayı bitiriyor. Tamam peki belki kendi e, parçalarından konuşmak istemiyor. işte onların e, üstüne e, yazdığı, temel olarak aldığı bu üç e, romandan bahsediyor diye düşündük. Fakat e, işte birkaç gün önce ortaya çıktı ki aslında bu romanları da okuduğu şüpheli Bob Dylan'ın. Çünkü romanların içinde bulunmayan ama roman özetlerini içeren bir internet sitesindeki notlarda yer alan bir takım cümleleri almış konuşmasına bunları yerleştirmiş. Yani bu özetleri okumayan, doğrudan romanları okuyan birisinin aslında kullanmayacağı cümleleri kullandığını işte böyle e, detaylıca analiz ederek bir takım eleştirmenler ortaya koymuş oldu. E, bu konuda ne demek lazım? Bu, bu konuda e, görüş ayrılıklarına e, sahibiz. E, ben böylece özetlemiş olayım. E, helal olsun Bob Dylan abime e, diyen e, diyeceğini düşündüğüm e, e, Mahir'e sözü bırakayım. <laughs> Çok işte buna da e, <laughs> futbol terimlerinde <laughs> ne diyoruz artık? Bacak arası mı diyoruz? Ne diyoruz? Not Yok canım şeklinde. işte gollük bir pas yani. E, yok golü ben yedim gibi geliyor bana daha çok. Ee, ya. tabii ki çalma, çırpma durumuna helal olsun diyemeyeceğim. Benim bu konuda düşüncem şundan biraz farklı. Ee, ya ben Nobel Komitesi'nin kendisinin varlığıyla hep sorunum var. Çünkü e, sanki hiç e, ego derdi olmayan işte e, veyahut hiç Nobel'i hedeflemeyen e, edebiyatçıların her sene bayağı birbirleriyle e, mahalledeki çocuklar gibi kapıştığı bir ödülden bahsediyoruz. Ve bunu veren de işte İsveç'te bir komite, Nobel Komitesi böyle bir yetkinliğinin olduğunu düşünmüyorum. Yani ben edebiyatçı değilim. Edebiyattan anladığım için de bunu söylemiyorum kesinlikle ama sosyal bilimlerle ilgili ve hayatın humanities, insanlara ilişkin şeylerle e, ilgili bu tarz komitelerin bence bir anlamı yok. Buradan yola çıkarak Dylan bunu yaptığı için e, üzüldüğümü söyleyemem. Ha tabii ki e, şunu da ekleyeyim. Birileri çıkıp Dylan'a güzel güzel davasını açsınlar, telifini, ovusunu, busunu e, tahsil etsinler. Ona da hiç üzülmem. Dylan da sayısız defa başkalarına bunu yaptı. Haklı olmadığı halde hatta. Ee, benim bu konudaki düşüncelerim böyle. Tamam. Bence topu çok iyi bir e, şekilde kurtardın. Hatta golü de attın. Altu sen ne diyorsun? Vallahi yani şeyi anlamaya çalışıyorum ben de. Dylan e, ben bunu böyle yapayım ve de çok ince görerek yapayım. Birisi elbette görranlar böylece benim de e, no, Nobel komitesiyle alay ettiğim böylece e, çok ince bir şekilde anlaşılmış olur ortaya çıkar filan. Bunu mu dedi? Tam tam kendimi ikna edemiyorum buna. Kendimi ikna edebilsem bu açıklamaya daha aslında huzura ereceğim fakat onu yapamadım ve <laughs> mahiyede yok öyle değildir anlamında kaş göz yapıyor. Evet yani muhtemelen öyle değil aslında şey alelacele hatta bu şey galiba böyle son gününde filan yaptı değil mi bu konuşmayı? Yani işte birkaç gün kala ha. ya da işte e, 900 bin dolar e, e ya şimdi 900 bin doları da alalım demiş olabilir. Gerçi bir senede canlı tur, turnesinden kazandığı para da ayrı ama vergisiz vergisiz bir para bu. E, tatlı gelmiş olabilir. Oturup ya şöyle ortaya bir şeyler çırpayım demiş olabilir. Her şey olabilir bilmiyoruz. Ee, öte yandan e, işte Dylan'ın temel paradokslarından bir tanesi tüm bu oradan buradan ödünç almaya rağmen ortaya çıkan nihai şey Nobel konferansı çok güzel. Yine. Yani e, saksanlık yapması, öyle parlak gördüğü ifadeleri falan oradan buradan alması, hatta bahsettiği eserleri okuyup okumamasının bile bir önemi kalmıyor sonuçta ortaya çıkan şeyde. Bu da işte e, bence bir e, paradoks dilinin kariyerinde sıklıkla karşılaştığımız türden. Tamam. Ee, yani lafı biraz uzattık ama ben de iki dakika içinde toparlayayım. Şöyle bir tuzak e, koyduysa Nobel Komitesi'ne sahiden o bence gerçekten ilginç bir şey olurdu. Bundan bir 20 sene kadar önce e, bu postmodernist e, makalelere filan biraz sinir olan Alan Sokal diye bir fizikçi e, bu tür makalelerin yayınlandığı öncü dergilerden bir tanesine saçma sapan şeylerle dolu bir yazı e, göndermişti. Yazı basıldıktan sonra da ben bunu bu insanların aslında ne kadar saçma ne söylediğini e, kendilerinin bile anlamadıkları şeyler bastıklarını göstermek için yaptım demişti. Bu e, akademide işte bir deprem etkisi yaratmış. E, Alan Sokal e, olayı diye bilinen bir şey. Buna benzer bir şey yaptıysa yani bak ben kitapları okumadım bile böyle özetlerini internetten aldım. Size konuşma diye e, yutturdum. Siz de kalkıp ayakta alkışladınız diyecekse sonunda peki ona belki şapka çıkartmak lazım ama öyle bir şey diyorsan ve Nobel komitesinin gerçekten e, bir yetkinliği olmadığını filan düşünüyorsa Bob Dylan Mahi senin düşündüğün gibi ben de biraz aslında öyle düşünüyorum. O zaman bu ödülü niye alıyorsun? Yani Zahmet işte reddet ya da cebe atma. Ha paraları da cebe atma. Bana korkarım hiç böyle bir tuzak falan olmamış gibi geliyor. Hatta yani bu e, ben bütün işte bu yani Batı edebiyatı Homer'den başlıyor değil mi? Moby Dick'le falan gidiyor. İşte en son e, vardığı zirve noktası da Bob Dylan konuşma. Bunu aslında anlatmaya çalışıyor. Fakat e, öyle gelmedi bu arada. Bu temelini kurduğu üç e, romanın hiçbirini hiçbir zaman okumamış bile olabilir. Yani e, biraz böyle bir e, hissediniyorum ben doğrusu işte böyle çalma çıkma. Ben biraz yüz kızartıcı buldum ama öte yandan Bob Dylan kendisini bir karikatür ve dönüştürmüş bir adam yani bunu da unutmayalım. Sonuçta işte bundan bir 10 sene önce de Cadillac arabaları için e, General Motor e, şirketine bir şarkı yaptı. Yani o şarkıyı onlara yapmasaydı da 3 kuruş eksik olsaydı parası fakat böyle bir şey yapmamış olsaydı filan diye düşündük birçoğumuz en azından ben de öyle düşündüm ama böyle işleri yapan ve bu anlamda bir karikatüre dönüşmüş bir adamın aslında tam da yapacağı bir şey yani böyle sağdan soldan e, işte çalıp çırp internetten benim öğrencilerim bile bundan daha maharetli işler yapıyorlar yani çalıp çıkmaya geldikleri zaman. Bir de bunu Nobel konuşması diye böyle işte kalk oku e, bir tuzak olarak da değil gerçekten yani yutturmaya çalışarak e, da yapmış gibi gözüküyor. E, e, işte böyle. Ben çok olumlu bakamadım yani. Böyle biraz utandırıcı buldum. Benim fikrim böyle. Evet, ben bu konuyu uzatmayayım ama en azından konuşmada şey yapmadığını düşünüyorum. Ee, kendi şarkılarının Batı Edebiyatı'nın üst noktası olarak gösterdiğini düşünmüyorum. Çünkü ilk daha girişinde bile e, kendisi şüphe belirtiyor şarkılarının edebiyat olup olmaması ile ilgili. Bana bu konuda düşünme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim diyor. Nobel Komitesi'ne. Yani bu geleneğin işte en uç noktası peki zirve noktası demeyelim ama hani e, ortada bir gelenek var ve e, Dylan'ın arkasından gelen ya da temelini atmış olan insanlar kim işte mesela Homer e, mesela Herman Melville falan e, bu, bu var yani e, konuşmada e, bu geleneğin bir parçası olduğunu e, en azından Yoksa yani 27 dakikanın 24 dakikasını niye bu romanları böyle uzun uzun anlatarak geçesin diye ben de nacizane hemen kendi düşüncemi belirttim ve e, söz sustum. Tamam. Biz de zaten 55 dakikanın 44'ünü e, <laughs> konuşarak evet. geçiren bir müzik programı olarak bir sonraki parçaya geçelim bence artık. E, daha bu tartışmama epey su kaldırır isteyen e, Twitter'dan e, Dylan Altire e, Açık Radyo veya Zamanlar Değişirken e, ismiyle bizi ararsa katılabilir. E, biz de aydınlanırız bu konudaki farklı görüşler varsa. Evet albümün 9. parçasına geçelim Blood on Tracks'in. Nedir? Geçelim nefis bir şarkı Shelter from the Storm. Ee, oldukça da sanıyorum ki Tevrat e, şeyle etkili bir parça. Ee, isterseniz o zaman önce dinleyelim. Belki üstüne bir şeyler söyleriz. Bob Dylan'dan Shelter from the Storm. Twas in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. out from exhaustion, buried in the hail. Poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretend till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount. But nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a mourning dove, and old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. little hilltop village that gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Bob Dylan'ın 1975 tarihli albümü seminal albümlerinden e, kariyerinin Blood on the Tracks kimilerince hatta e, en iyi albümü olarak da değerlendiriliyor. Özellikle o tarihlerde boşanmış falan varsa Baby Boomer jenerasyonundan özellikle onlar tarafından olsa gerek. E, o albümün sonuna artık neredeyse geldik. Dokuzuncu parçaydı albümde Shelter from the Storm ve hakikaten de belki de Dylan'ın kariyerinin en iyi şarkılarından bir tanesi diyebiliriz. Yani bu parçayı dinleyip de bir yerlerinin insanın içinde tanıdık bir yerleri tıngırdatmaması epey zor. Ee, yorgunluktan e, bitmiş durumdaydım. Ee, doluya tutulmuştum. Ee, çalılarda zehirlenmiş, e, patikalara savrulmuştum. Timsah gibi avlanmış, e, mısır tarlalarında e, ırzına geçilmiş bir durumdaydım şeklinde giden sözler insanı hakikaten bitiriyor ama daha sonra oh çıktı ve bana içeri gel sana fırtınadan sığınak vereyim. Aynen öyle. Evet. İç, içindeki e, İncil atfı da e, devam eder. Şarkıda geçen e, bir yerde der ki bana doğru çok zarif bir şekilde yürüyerek geldi ve başımdaki o dikenli tacı başımdan çıkarttı. Çok açık bir burada şey İsa Mesih'e bir gönderme yaptığı görülüyor. Evet aslında yani sözlerine baktığımız zaman e, sahiden tekrar eden e, paragraflar yerine uzun bir hikaye anlatan sözleri olduğunu görüyoruz ve içi sahiden atıf dolu. Yani e, masumiyetini kaybetmesi bir arada o da e, İncil'e bir e, atıf gibi e, düşünülebilir. Öte yandan işte bu kendisine fırtınadan korunması için sığınak sunan kadınla e, şimdi aramızda bir duvar var e, filan diyor. E, çok güzel bir parça olduğu konusunda tamamıyla hemfikiriz galiba. E, bu arada Bob Dylan hattaymış. Benim hakkımda atıp tutuyormuşsunuz. E, söz hakkım var bir şeyler söylemek istiyorum diyor. Bağlasın mı Selahattin ne diyorsunuz? Aramasın burayı bir daha. <laughs> e, Tamam peki o zaman Selahattin kendisine gereken cevabı verir. E, sonuncu şarkıya gelelim. E, bitireceğiz albümü galiba sahiden. Bitireceğiz gibi gözüküyor. Gibi. Gelmeden yalnız evet. bir şey söyleyelim. Biz e, orijinal olarak bu akşam Shelter from the Storm'un bir de 1976'tan hakikaten çok güzel ve epey değişik böyle slide gitarlar falan diline çaldığı bir yorumu var. Onu çalacaktık. Fakat, Fakat. malum zaman <laughs> biraz konuşmuş olabiliriz arada. E, ondan dolayı çalamadık ama Twitter hesabımızdan yine bunun da duyurusunu ve e, linkini atıyoruz. Eğer merak eden takati kalan varsa girip oradan e, bir de canlı kaydı dinleyebilir tavsiye olunur. Evet bu Bob Dylan'ın konserlerde de seslendirmeyi sevdiği parçalardan bir tanesi. Ee, ilki 18 Nisan 1976'da Florida'da Civic Center'da ilk defa seslendirmiş canlı olarak. O günden bugüne kadar da yaklaşık 400 defa konserlerde yer vermiş bu parçaya. Tamam. Şimdi Blood on the Tracks albümünün 10. ve son parçasını dinliyoruz. Buckets of Rain. Buckets of rain, buckets of tears. Got all them buckets coming out of my ears. Buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, uh, honey, baby. I like an oak. I've seen pretty people disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear. If you want me, honey, baby, I'll be here. you move your hips. I like the cool way you look at me. Everything about you is bringing me misery. red wagon, a little red bike. I ain't no monkey, but I know what I like. I like the way you love me strong and slow. I'm taking you with me, honey, baby, when I go. life is a bust. All you can do is do what you must. You do what you must do, and you do it well. I do it for you, honey, baby, can you tell? Blood on the Tracks albümünün son parçasını dinledik Bob Dylan'dan Buckets of Rain. Ee, yine üzgün, üzüntülü bir aşk şarkısı. Ee, bu şarkıda da e, şarkıyı anlatan e, birinci şahısın e, hayallerinin kadınına karşı duyduğu aşk hisler ama e, bu hislerin karşılıklı olmaması üzerine diyebilirim şarkının teması. Zaten son dizede Life is sad, hayat üzüntülüdür şeklinde tamamlıyor. Evet albüm zaten Welch Mertz albümü yani <laughs> resmen hayatın ağırlığı ee, 1974 senesinde çökmüş gibi sanki Dylan'ın üstüne kendisi reddetse de öyle veya değil bilmiyoruz. Bizim üzerimize bırakıverdi aynı ağırlığı diyelim iyidir iyidir aman self portrait olacağını bunlar çok daha ger gerçek işler. Evet programdan e, çıkarken çalacağımız şarkı da bu şarkının Betty Midler ile Bob Dylan'ın düet halinde e, söyledikleri bir cover'ı 1976'da Betty Midler'ın e, çıkarttığı e, bir albümden albümün de adı Songs for the New Depression Yeni Depresyon için şarkılar bir araya koymuş Betty Midler ve bu Buckets of Rain'i de e, oraya uygun görmüş. E, şarkı hakkında söyleyeceğiniz başka bir şey var mı yoksa teşekkürler ederek çıkalım mı? Sadece bu ikinci yorum e, albüm versiyonuna göre biraz daha neşeli. E, öyle çok da insanları düşürüp çıkmayalım dedik. E, onun dışında benim söyleyeceğim, ekleyeceğim bir şey yok. Evet. Peki, e, teknik masada bize yardımcı olan Selahattin Çolak'a teşekkür ediyoruz. Bu hafta program destekçimiz geçen hafta olduğu gibi Nurdan Yunak kendisine teşekkür ederiz. Bir de bugün babalar günü onu da atlamış olmayalım. Dinleyen dinlemeyen bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Başta Mahir ve Altı olmak üzere e, aramızda olmayan babaların da ruhları şad olsun diyoruz. E, haftaya büyük ihtimalle bir sonraki sene 1976'da e, Bob Dylan'ın yayınladığı Desire albümüne başlıyor olacağız. 1975 Blood on the Tracks 15. stüdyo albümüydü. Sonuna gelmiş olduk.